Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amr ibn As fi Filastin. Amr ibn As roziyallohu anhu Falastindalar. Voqid aytadiki, bizlarga shunday xabar yetdiki, Amr ibn As roziyallohu anhu Ilya tarafga Madina Munawvaridan yo'l oldilar, Ilya shahriga. To'yinki Falastin yerlariga yetgungacha. Va Falastin yerlariga yetgandan keyin ular Falastinga tushdilar va hamda ana shu yerda musulmonlardan, xossatan muhojir va ansorlardan bir toifasini jamladilarda ular bilan mashvara qildilar. O'zlarini qiladigan ishlari haqida. Shunda banogoh ularga Adi ibn Omir degan kishi yo'ldan ularga duch kelib qoldi. Bular Falastinga yetib borganda Adi ibn Omir degan kishi u kishi tijoratni yuritgan, tojir bo'lgan ekan, tijoratchi, Shom yurtlarini ham yaxshi bilar ekan. Shom ko'chalarini, Shomdagi shaharlarni, Shomdagi holatlarni, yo'llarni yaxshi bilar ekan. U kelib qolayotganda musulmonlar bular bilan ko'rishib qoldida, Amir ibn Nos uni to'xtatdi. to'xta dedi. U orqangda nimalarni ko'rding dedi. Ya'ni yo'lda nimalarni ko'rib kelyapsan? Rumlilar haqida nima xabarlar bor deganda, u aytdiki, orqamda shunday insonlarni ko'rdimki, chumoli kabi ko'p insonlarni ko'rdim dedi. Ular shunchalik ko'p ediki deyapti. Ajam degan mintaqani deyapti, ular to'ldirib yuborgan deyapti. Ularni bayroqlari, qurol aslahalari, otliqlari bilan, piyoda askarlari bilan to'lib ketgan deyapti. Ya'ni ularda adadi qancha taqriban deganda 100 mingta dedi. Deganda <clears throat> bu kishi aytdiki, sen dedi sal o'zingni bos dedi. Uncha vahima qilmagin dedi. Sen meni qo'l ostimdagilarni vahimaga solmagin dedi. Alloh biz bilan birga dedi. Alloh subhanahu va taoloning yordami bilan albatta ular dustana g'olib bo'lamiz dedi. Bu kishida necha ming askari bor? Amr ibn Osda 8000 ming. ta. 9000 9 Ularda qancha bo'lyapti? 100 ta askar bo'lyapti. 100 ta askar. So'ngra bu kishi musulmonlarni kattalarini oldiga bordida ular bilan mashvara qilgani va ularga aytdilarki, "Ey birodarlar" dedi, men sizlar bilan mana bu ishda işte bir xilman dedi. Sizlar ham oddiy ojiz insonmisizlar, men ham shunaqa ojiz insonman dedi. Qarshimizda turgan insonlar oldida men ham ojizman dedi. Ular sonlarini oldi. Lekin Alloh taolo buyukdir. Allohga hammamiz duo qilaylik dedi. Hammamiz Alloh subhanahu va taologa sig'inaylik. Ya'ni menga ishonmanglar deyapti. Men ham oddiy bir insonman deyapti. Keling Alloh taologa hammamiz yolvoraylik dedilar. va Alloh yo'lida diniylarni himoya qilib, shariatingizni himoya qilib jang qilinglar va bilinglarki, sizlardan kimki qatl etiladigan bo'lsa, u shahiddir. Kimki agar endi g'ozi bo'ladigan bo'lsa, g'olib bo'ladigan bo'lsa, baxtli yashaydi deyapti. Said yashaydi, izzat bilan yashaydi. Agar qatl etilsa ham shahid bo'ladi dedi. Kellar shuning uchun dedi, dushmanga zarba beramiz dedi. Orqaga chekinmaylik dedi, maslahat qilaylik dedi. Qanday qilib ular bilan bu 100 ming askar bilan qanday yo'liqsak bo'ladi dedi. deganda hamma o'zining fikrlarini aytib ketdi. Shunda ulardan bir toifasi aytdiki, keling dedi ey amir dedi amir ibn osga aytdilarki biz tashqariga mana bu yerdan turgan yerimizdan dedi cho'llik tarafga yursak dedi Cho'lda o'rtasiga borib tursak dedi mana shunda rumliklar bizni ko'rgandan keyin deyapti cho'lda o'rtasiga turganimizni deyapti ular deyapti bilasizki faqat qo'rg'onlarda orqasidan shaharli yerlarda uyli yerlarda ko'proq urushadi deyapti biz cho'lda o'rtasida turganimizni ko'rsa arablar endi bilasizlar cho'llarda cho'lda sahroda ular qiroqlar ular shu yerda tursak ular bizni deyapti bu holatimizni ko'rgandan keyin ular farqlanadi bo'linishadi dedi shu vaqtda biz ularga g'aflatda hujum qilamiz dedi va ularni ustidan g'olib bo'lamiz dedi deganda shunda sahl ibn amr aytdiki bu dedi ojiz odamni maslahati dedi bu azimat emas bu narsa dedi balki bu ojiz odamni maslahati dedi Shunda muhojirlardan bir kishi aytdiki, biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ozgina bir jamoat bilan dushmanlar esa ko'p bo'lardiki, ko'plagani bilan jang qilardik dedi. Allohning fazli bilan, Allohning yordami bilan biz g'olib bo'lardik dedi. Birodarlar, ogoh bo'linglar, Alloh sizlarga nusrat va'dasini bergan va albatta Alloh subhanahu va taolo sabrli insonlarga ko'p yaxshiliklar tayinlab qo'ygan. Va Alloh taolo oyatda aytganki, "Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza." Ey iymon keltirganlar, sizlarga yaqin bo'lgan kofirlarga qarshi jang qilinglar va ular sizlarda shiddatni ko'rib qo'ysin. Alloh yo'lidagi sizlarda shiddatingizni ko'rib qo'ysin. Sahlim Namir aytdiki, men dedi, Allohga qasamki, mana bu kofirlar bilan jang qilishni orqaga qaytmayman dedi. Kimki dedi xohlasa men bilan tursin birinchi safda dedi. Kim xohlamasa mayli, kirmasin jangga dedi. Degan vaqtda shunda Abdullah ibn Umar ibn Hattob, Abdullah ibn Umar roziyallohu anhu, ha, ulamolar sayyidlaridan katta yetuk olimlardan. Mana bu inson aytdiki, men ham qo'llayman buni gapini dedi, sahalni gapini dedi. Men ham mana shu bir safda borman dedilar. Xo'p, so'ngra Amr ibn Nas roziyallohu anhu u kishi Abdullah ibn Umarga bayroq berishda qaror qildi. Ya'ni birinchi shular oldi ketadi, Rumlilar bilan yo'liqqani, 100 ming askariga qarshi. Shunga rozi bo'lib ketyapti ular hatto. Bu Abdullah ibn Umar roziyallohu anhu ga shu yerda 1000 ta otliq berdi. 1000 ta otliq bilan jo'natib yubordilar. mingta chavandoz bilan bu kishi yo'liga chiqdilar va bu kishiga ana shu Saqif, Toif qabilalaridan bo'lgan kishilar ham qo'shilgan. So'ngra Abdulloh ibn Umar roziyallohu bir kun yurdilar. Bir kun yurgandan keyin uzoqda bir chang g'ubordi sezdilar. Ya'ni o'sha odamlar bor dedilar. Rumlilar borish kerak dedida, joylardan jilmanglar, to kimligini bilmagunimizgacha dedi. Keyin ular tarassud qilib bildilarki, ular 10 mingtadan oshiq odam edi. Ular razvedka guruhi edi. Rumliklarda ana shu bosh qo'mondoni kim edi bosh qo'mondonining ismi? Rubis. Rubis ash 10 mingta odam bilan bitta qo'mondonni qo'yib turib, batolatni qo'yib turib, nima qilgan? Jo'natgan edi razvedkaga, oldiga. 10 mingta askarga bular duch kelyapti, mingtasi. Abdullah ibn Umar roziyallohu anhu sheriklariga aytdilarki, birodarlar dedilar, hammalar dedi, Alloh yo'lida sobit sobitda turinglar dedi. ya'ni suskashlik qilmanglar va ularga muhlat bermanglar dedi. Albatta ular bizniki dedi. Inshaalloh do'stlar g'olib bo'lamiz. Alloh bizga nusrat beradi dedi. Ogoh bo'linglar, jannat bu qilichlarning soyalari ostida dedi. Ya'ni hujum qilamiz dedilar Abdulloh ibn Marozanhu. Shunda bir dona qavm la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb e'lon qildilar. Jahri aytdilar. Hammasi la ilaha illalloh deb aytdilar-da, hatto bunga deyat bu muallif shunday nima berya ta'rif beradi, hatto ana shu yerdagi bular turgan yerdagi mintaqadagi tog'u toshlar hatto bunga sado berdi deyapti. Hatto tog' toshlar, osmon yer, ko'k hammasi la ilaha illalloh Muhammad deb aytgandek bo'ldi dedi. So'ngra muhojir ansorlar hammalasi birdaniga hujum qildilar. Mana bu Ummiyanskga. Ikki taraf bir-biri bilan yo'liqdi, jang qattiqlashib ketdi dedi. Abdulloh ibn Umar bu yog'ini o'zi hikoya qilib aytadi. Jang rosa qattiq qizib turgan bir vaqtda dedi, men ularni oldi bitta bo'y uzun novchagina hamda usta ham zinatli kiyimi bor, ya'ni qo'mondonligi sezilib turgan bir insonni ko'rdim dedi. U qattiq jang qilayotganini ko'rdim. Bildingki, qavmni boshqa qo'sha dedim dedi. va o'sha tarafga yaqinlashishga harakat qildim. Bir nayza otdim, oti bilan qochdi avvalda dedi. Keyin yaqinlashib borib Alloh dizi shunday bir qattiq urdim dedi haligina. lekin misoli tosh turgandek bo'ldim dedi. Hatto qilichim ovozini eshitdim dedi. Qirsilab ketdi, o'yladimki qilichim sinib ketdi deb o'yladim dedi. Qarasam u ham yiqilibdi, men ham yiqildim dedi. U yiqildi, u o'ldi dedi. Men ham madorsizlikdan yiqildim dedi. Va mana shu jang qattiq bo'lib turgan vaqtda dedi, shular yiqitgan uni nimasini yiqitganimdan keyin uni shu yotgan holatini uni nimasini ularga ko'rsatdim dedi. Ya'ni o'ldirganligim belgi sifatida rumliklarga dedi. Ular haligi ularni o'zlarini boshlig'ini o'lib yotganini ko'rgandan keyin kiyimlarini meni qo'limda turganini ko'rgandan keyin ular qochib ketdi dedi. Ular qochib ketdi ham, bu kishi ham yiqilibdi-da. O'sha yerda nima bo'lgan? Bu kishi o'zi ham bedor bo'lib qolganda. Keyin undan keyin dedi, men ana shu yerda yotgan holatimda ko'rdimki dedi, Zahak bilan Haris ibn Hisham dedi. Alloh uchun ular qanday himmat qildi dedi. Juda ham qattiq jang qilish haligilar dedi. Ya'ni bu bu kishi qattiq jang qilgan, o'zlari ham bir jarohatlangan bo'lsa kerak, Abdullah ibn yotib qolganda hatto. Hatto bu kishi. Bo'lmasa o'zi hujum qilib oldiga o'tgan birinchalik kattalarni o'ldirganga. So'ngra ozgina vaqtdan keyin ular qochib ketdi dedi. Keyin musulmonlar qaytib keldi, bir-birlariga jamlandilar, bir-biriga savol beryapti dedi. Qani Abdullah ibn Umar deyapti dedi. Murad boshla Abdullah ibn Umar dedi. topisholmay qolibdida. Qani Abdulloh Umar deb ular shahid bo'ldi deb o'ylashdi-da, ko'rinmaganda ba'zilar aytibdiki, "Ha bu kishini mana zuhdini, ibodatini Alloh biladi. Endi shahid bo'lib chiqilida Alloh taolo nima qilsin dedi, qabul qilsin." Yana ba'zilar aytdilarki, Abdulloh Umar deydi, "Bu bugungi kunda shunday jang qildiki, hatto o kishini sochidagi bitta tolas olgan ajrni biz ola olmadik" deydi, ba'zilar deydi. Men deydi, bayroq orqasidan eshitib turibman. <laughs> Men u yerda deydi, bordim deydi, "Keyin men deydi, ularga shunday aytdimki dedi, o'shanda bayroq orqasini ularga dedi, La ilaha illalloh, Allohu akbar, Allohu akbar va Muhammad rasululloh salotlar bo'lsin deb dedi, takbirni aytdim. Ke darhol meni oldimga kelish dedi. Yo Abdulloh, siz qayerda edingiz?" deganda, "Men ular shu kattasini o'ldirish bilan mashg'ul bo'lib deb aytdim dedi. Shunda ular aytdilarki, "Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsinki, Alloh sizni sababli bizga bugun nusrat berdi" dedi ular dedi. Dedi, "Yo, bitta men emas, sizlarda ham sababiylar bor bu yerda. Hammamiz shu Allohga qilgan duolarimiz bilan, harakatimiz bilan Alloh bizga nusrat berdi" deb shunday aytdilar u kishi So'ngra ulardan olgan g'animatlarimizni, mollarimizni to'pla deydi. Hammasini olib deydi, to'plab deydi. ulardan 600 ta asir olibmiz shu kunda deydi. 600 ta asirni olib deydi, Amr ibn Osni oldiga yana qaytyapti ular. <laughs> Orqaga er qaytdik deydi. Shunda shu jangda 7 ta odam bizdan shahid bo'ldi deydi. 7 ta odam bizdan shahid bo'ldi deydi. Ki Ibn Umar roziyallohu anhularga duo qilib, janoza namozi o'qib, bularni ko'mib qo'ydilar deydi. Xo'p, qo'shin Amr ibn Osni huzuriga qaytgandan keyin o'zlarida boshlaridan kechgan kechmishlarni, bo'lib o'tgan narsalarni aytib berdilar Amir ibn Osga. Amir ibn Os roziyallohu anhu bundan ko'p xursand bo'ldilar, sevindilar. Va 600 ta asirning ichidan Ya'ni arabcha biladiganlarni olib kelinglar men oldimga dedi. Deganda shu shomliklardan 3 tasi bor edi-kan ularning orasida. Va ulardan so'radilar ular haqida, ya'ni rumliklar haqida nimani bilishasan aytish deganda ular aytdilar-ku, arablar jamoasi. Mana bu Rubis dedi, sizlarga 100 mingta chavandoz bilan kelyapti dedi. 100 mingta otliq qo'shini bor uni dedi. Va uni podshoh deyapti, bironta bir arabni qo'ydirmaganki, Ilya shahridan o'tib ketishga yo'l qo'ymagin. Falastinga ular bora olmasin." deb ularni shuna qilib jo'natgan dedi. Mana sizlarga hozir bir 10 mingtasi bu boshlaydi deyapti. Ya'ni o'ylab qolmanglar hammasi deb endi ular ham shunday aytayapti. Deganda bu aytdiki, ularning dedi xuddi mo hozirgi boshqalarning qatl etilindi, ular u ham inshaalloh qatl etilinadi dedi. Shunda Amr aytdiki, ha, hozirgi gapni aytdi, so'ngra ularga islomni taklif qildi. La ilaha illalloh aytasizlar, musulmon bo'linglar dedi. Deganda ulardan birontasi islomni qabul qilmadi. Shunda Amir musulmonlarga aytdiki, mana dedi, birodarlaringiz qasosini oladigan payt keldi dedi. Bo'yni guringlar dedi. ular o'ldirishdi ekan ularni. Xo'sh, mana shu o'rinda bitta nima? Savol. Anvar Avlaki, Shahid Anvar Avlaki ajib javob berganda, u kishi aytadiki, ba'zilar aytadilarki bizga deydi, Qur'oni Karimda Alloh taolay aytgan la ikroha fid din, dinni majburlash yo'q degan, majburlash yo'q degan. Nimaga musulmonlar majburlab o'ldiryapti-yu? deb aytishadi dedi. Ular xato tushunyapti. Biz majbur dinda haqiqatan dinga majburlash yo'q dedi. yo'q. Qani bu yerda majburlayotganimiz deydi. Majburlashda bitta odamni azoblaysiz, qiynaysiz, la ilaha illalloh aytirasiz, deyapti. Shuni majburlash deydi, deyapti. Biz ularga taklif qilamiz islomni. Qabul qilsa qildi, bo'lmasam jizya, bo'lmasa o'ldiramiz, deyapti. Bu majburlashga kirmaydi narsa deyapti. Biz majburan islomda turib olmayapmiz-ku deyapti. Islomni xohlamasa qatl etamiz, shu xolos bu. Demak, o'z-o'zidan majburlash emas deyapti. Demak, bularni qatl etdi. Bularni qatl etgandan keyin Amir ibn Os o'zini ashablariga aytdilarki, birodarlar, bizga hozir dedi, dushman qattiq shiddat bilan, quvvat bilan yo'liq qolishiga mumkin dedi. O'zingizlarning iymoniy ruhiyatlaringizni tayinlalar dedi. Ya'ni ular 100 ming askar kelyapti-ku. Shular bilan yo'liq qolishimiz mumkin, shuncha o'zingizlarni iymoningizni baquvvat qilinglar dedi. Alloh subhanahu va taolodan deyapti, nasrni, ya'ni g'alabani, zafarni umid qilib olg'a yuringlar dedi. Abu Dardo roziyallohu anhu aytadiki, Bizlar deydi mana shu turgan yerimizda deydi Amir ibn As shu o'zini nasihatlarini qilgandek shu yerda bir kechani o'tkazdik deydi. Ertalab tong ottirdik deydi. Endi yo'lga chiqamiz deb turgan vaqtimizda uzoqdan bizga deyapti nimalar sharpalar ko'rindi deydi rumliklar deydi. Ular deyapti 10 ta bayroq bilan kelardi deyapti. 10 ta bayroq bor, 10 ta salpi bor edi deyapti. Ular kreslar bilan bo'lgan bayroqlari bo'lganda, har bir bayroqda 10 mingtadan chavandoz bor deyapti. 100 ming askar bilan kelyapti dedi. Shunda ikki qo'shin bir-birlarini ko'rdi. Uzoqdan bir birlarga yaqinlashdi. Ko'rgan vaqtda Amr ibn Os darhol hammasini safga tizdira boshladi. Ya'ni shunday qildiki, ya'ni otliqlarni bir tarafga, najatchilar bir tarafga, qilichdagilar bir tarafga, hammasini yaqin, yaqin, yaqin. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Inna Alloh yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan kannahum bunyanun marsus." Albatta Alloh o'zini yo'lida saf-saf tutash binolar kabi, tutash binolariki bir-birini qulab ketishidan ushlab turadigan. Tutash binolar kabi jang qiladigan mujohidlar yaxshi ko'radi degan oyat degan kabi shunaqa tizib ketdi deyapti. Ya'ni zich chiqib qo'ydi bir-biriga hamma mujohidlar. Uni uzoqdan deyapti, Rubis ko'rib turardi deyapti. uni qanaqa tartib qilayotganini ko'rib turib, unga sekin vahima tushishni boshladi, deyapti. Dushman taraf Bular deydi, oxirigacha urishadi dik tishkiliga, deyapti. Ular o'ylaganki, bular ochiq bilan kelgan deb. Ochiq qolgan odam shunchalik urishadimi? U o'yladiki, demak, bular dedi, bir g'oyaviy urushyapti, aqidaviy urushyapti. Bularda hammasi oxirigacha jang qiladi-yo, dedi. Mana shu uni qalbiga qo'rquv tushishni boshladi. Va o'zini askarlarga qaradiki, meni askarlarim bunaqa turib bera olmaydi, deyapti. 100 ming bo'lsa ham lekin bular bulardaqa turib yuramaydi, bular turishi boshqacha turibdi dedi deydi. Bu ana shu yerda o'zi ularni g'alaba ko'rishigini hidini sezgan deyapti bu. Keyin o'z-o'zidan shu yerda uni hamiyati sindi. Va ularga birinchi bo'lib yakkama-yakka olishuvga chaqiruvga chiqqan Sa'd ibn Xolid roziyallohu anhu bo'ldi. Sa'd ibn Xolid esladinglarmi? Payg'ambar alayhisolamda ashabi sahobasi Abu Bakr roziyallohu anhu birinchi nima qildi? O'shinga boshda bayroq bergan edi. Keyin Umar ibn Hattobning bilan olingan edi-ku. shu kishi muborazaga chiqdi-da, muborazaga chiqib dushman taraf chaqirishni boshladi. Ya'ni u Amir ibn Os roziyallohu anhu ona tarafdan inisi bo'lardi, ukasi bo'lardi. Bor ovoz bilan: "Ey ahli shirk, kim menga yakka yakka chiqadi?" dedi. <laughs> Shunday qisqib yurardi, oldiga chiqib olib. Shunda deydi, ular javob bermadi. Birinchi 10 taraf tarafga bordi deydi, 10 tarafdan bir qanchasini o'ldirdi deydi. U yerdan orqaga chekinib chap tarafga bir qanchasini o'ldirayotdi deydi. O'zi yakka-mekkaga yakka-mekka chiqishi kerak edi. Shunda birdaniga uni qurshoqga o'ldirardi, qatl etishdi deyapti, dushmanlar deyapti. Lekin bir qancha pahlavonlarni bu kishi o'ldirishga muvaffaq bo'ldi. Bu kishi shahid bo'ldi. Bundan keyin deydi, qattiq siqildi. Amir ibn Os roziyallohu anhu va Sa'id ukama dedida, Alloh yo'liga o'zini sotdi, jonini sotdi Allohga dedida, siqildilar, yig'ladilar Amir ibn Os roziyallohu anhu. <clears throat> Shundan keyin aytdilarki, "Ey birodarlar" dedi, "Kim menga qo'shiladi?" dedi. Men shu ikkita ishni ixtiyor qilaman. Yo hozir dushman bilan yo'l qilib, ular ustiga g'alabani ko'raman, yo dedi, bu inim dedi, saat holatini ko'raman, shahid bo'lgandan keyingi holatni ko'raman. Kim bunga qo'shiladi dedi. Deganda bu yerda bir qanchasi Zulkila Humayri, Ikrim ibn Abu Jahl, Zahok, Xors ibn Hisham, Muaz ibn Jabar roziyallohu anhu, Abu Dardolar, Abdullah ibn Umarlar, bular hammasi qo'shildida bizdan birgamiz dedilar. Hatto 70 tamiz dedi. Bir safda biz bormiz dedi dedi. Biz boramiz, birinchi birinchilardan bo'lib boramiz deb 70 tamiz shunday o'rnimizdan turdi dedi. Shunda deb birdaniga biz dushman tarafga hamla qilib ko'rdik. Ular bizni hamlamizni kutmasdi dedi. Ular ham xuddi temirlar kabi, temir tog'lar kabi, ular sovutlar bo'lgan, tish bilan qurollangan, mahkam turishib oldi dedi. Kiromadi, yorib kiromadi dedi. orqaga chekindikda bir birlaringizga ziyatdik dedi. Birodarlar, ularni biz hozir shunday yiqitolmaymiz bu otliqlarda. Oyoqlar otlarning oyoqlariga uringlar dedi. Bo'lmasa ular jip solib turaveradi dedi. yo oyoqlarini otlarni oyoqlari urishga harakat qildik urdik deydi ular bir ikkita yiqilgandan keyin bir qanchasi keyin sochilib ketdi oralari bo'lindi deydi keyin ikki taraf bir biri bilan yo'liqib ketdi deydi ikki taraf bir biri yo'liqdi qattiq jang boshlandi deydi bu kunni bizni shiorimiz falastin jangidagi shiorimiz la ilaha illalloh muhammad rasululloh hammamiz shuni aytib jang qilardik deydi va bir duoda aytardikki ya rob unsur ummati muhammad ey robbim muhammad alayhissalomni ummatiga nusrat bergin degan duoda aytardik deydi abu dardo roziyallohu anhu aytadiki men deydi she'rda aytolmay qoldim hatto deyapti. She'r aytib jang qilardim. Shunchalik qattiq jang bo'lib ketdi-ki dedi. she'r aytganga imkon bo'lmadi dedi. Arablar she'r aytib jang qiladigan hatto qani. So'ngra dedi, hatto deyapti, shunchalik ko'payib ketdikki dedi. Ularni misoli deyapti, ular xuddi bir qop qora, tin qora ho'kiz bolsa deyapti, qancha minglagan tuki bo'ladi, uni orasida bitta turgan oq tuk qana turadi, oq tuk. Oq bo'lsa bitta tuk. Xuddi shunga o'xshagan shunaqa holatda dedi. Shunda esa qattiq jang qilayotgan vaqtimizda dedi, hattoki biz deyapti birodarimizni o'ldiryapmizmi yo ularni o'ldiryapmizmi, bilmay ham qoldik deydi shunchalar odam ko'p edi deydi mana shu vaqtda abdulloh ibn umar aytadiki men deyapti Alloh subhanahu va taoloni yordamini ko'rdim deydi zavol vaqtda deydi Kechki zavol vaqtigacha quyosh og'adi ham bir vaqtgacha qattiq jang bo'lganini ko'rdim shu vaqtda deydi osmonni yorilganligini ko'rdim deydi Abdulloh ibn Umar. Osmondan deydi farishtalar tushib kelayotganini ko'rdim deydi. Va aytilarki, ali farishtalar shunday nima qilardiki, otliqlar bilan chiqib kelar dedi, ularda qilichlari nurlanib turardi dedi. Porlab turardi dedi. Ey Muhammad al-Islomda ummatlari xushxabarlar, nusrat bilan shodlanlar deb ular chiqib kelayotganligini men ko'rdim dedi. Va ular dedi, ular u farishtalar tushgandek chekinayotganligini ko'rdi dedi. Ular qochib ketdi dedi. Orqaga qochishdi dedi. Ya'ni biz otlarimiz ularda otlardan ko'ra tezroq chopardi dedi. Tezroq yuradi dedi. Ularda bir qancha musulmonlar orqasini quvlab ketdi dedi. Ular qochyapti dedi. Amri Nos qolgan, qolganlar quvlab ketdi oldi. Ey to'xtanglar sen quvlab ketishdi dedi. Hatto kech qorong'ich xulab bordi dedi. Xulab xulab xulab ketishdi dedi. Shunda dedi Amr ibn Os aytdilarki dedi, jang bo'lgan yerda to'xtatdi. Kim menga borib ketga oldi ketganlarni qaytarib keladi dedi. <laughs> Alloh taoloning yo'qotgan narsasini qaytarib bersin, borib olib kelinglar ular haqiqatdan oladi dedi dedi. <laughs> Degandaki ularning orqasidan borib dedi, bir qanchasi olib kelgan ketgan ketyapti, ular ham qaytib kelayotgan ekan dedi. Qaytib keladi Amr ibn Os aytdiki, "Ey birodarlar, olgan g'animatlarlar yetmadimi sizlarga? Shuning uchun mol dunyo oldinglar, yana mol dunyo olgan ketdinglar" dedi. Astagfirullah amir nima deyapsiz biz jang qilgani ketdik orqasidan deyishdi <laughs> orqasidan quvlab biz jang qilgani ketdik deb ular aytdilar dedi. so'ngra undan keyin musulmonlar <clears throat> o'sha qaytdi, qayta sanadilarki qarasa oralardan 130 ta kishi kam edi ta shahid berishdi mana shu jangda va mana shu kunda dedi dushmanlardan deyapti, Abdulloh ibn Umar aytadi, 15 mingtadan ko'p nima qatl etdi deydi. 15 mingtadan ko'pi qatl etilgan deydi. Bu Allohning yordami. Farishtalar ham tushgan qarang, 15 mingtadan ko'pi qatl etilgan deydi. Buni mana bu gaplardachi, bu jihod maydonida bo'lmagan odam ishona olmaydi. Tashqarida odamlar buni bir romantika deb o'ylaydida lekin bu bor narsa. Buni mana bu yerda ko'rib turibmiz. 47 ta Amerikaning davlati bormadi, NATO bilan kelgan. Amerika 47 ta, 48 ta davlat bor Afg'onistonda. nechi ming murtad askar bor. Shuncha quvvat orasida ozgina mujohid turib beryapti Alloh bilan. Ya'ni bu mujohidlar siz bilan bizning quvvatimiz ko'pligidan emas, Allohning yordamidan bu narsa. Ozgina mujohidga kela olmasa, ya'ni bu mujohidlarning kuchliligidan emas, bu Allohga bo'lgan nimadan. Shuning uchun sizlarimiz doim e, sonimizga qaramaylik, Allohga bog'lanaylik. Alloh taolo yordam beradi, nusrat beradi. Mana buni demoqchiman, jihad maydonida turganlar bunga ishonadi. Hozir hisoblasangiz, qarang, bularda 15 mingta odam o'ldi, bizdan 120 ta shahid bo'ldi deyapti. Hisoblangda, o'sha 10 yil ichida biz bergan shahidlar bilan dushman bergan qatllarni orasini hisoblang, mana bu narsani haqiqatligini sezasiz. Xo'p, so'ngra deydi, biz uni bildik deydi, lekin o'sha kuni deydi, o'liklarni birodarlarimiz jasadlarini deydi chiqargani deydi, istab topgani holatimiz, imkoniyatimiz bo'lmadi, charchagani deydi qattiq deydi. O'sha kuni yotdik, keyin ertasiga ertalab deydi, keyin birodarlarni jasadlarini istab topdik deydi. So'ngra mana shu jasadlarni ichida dedi Sa'd ibn Xolid roziyallohu anhu ham topdik. Sa'd ibn Xolidni. Ya'ni bu kishi bayroqni kishi ko'tarib olgandi mana shu jangda, islom bayrog'ini. Amir uni holatini ko'rgandan keyin yig'ladi yig'ladida aytdiki, Alloh subhanahu va taolo seni rahmatiga olsin ey ukam. Sen Alloh dini uchun nasihat qilding va sen o'zing nasihatingni ado qilding deb shunday yig'ladilar. Va hamda ki musulmonlar ana shahid bo'lganlarga janoza namozini o'qidilarda va ularni keyin ko'mdilar. Va so'ngra Abu Bayda roziyallohu anhuga Amr ibn Os roziyallohu anhu o'zida mana bu bo'lgan jangda xatini endi Abu Baydaga yozadi. Ya'ni u kishi Suriya tarafga ketgan edi-ku, asosiy qo'mondan. Boya nima degan Abu Bakr roziyallohu anhu u bilan xatlashib turgan. Qo'shin kerak bo'lsa unga jo'natgin, yo'q bo'lsa shu yerda davom etgan yo'lingda deb aytgan edi. Unga keyin xat yozib, u kunga odam jo'natadi. Buni keyingi seriyada o'tamiz inshaalloh. Sallallohu alayhi va sallam Muhammad va alihi va sahbihi www.sodiqlar.info